Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul huvallahu ahad. De ki, o Allah ehaddir, birdir. Allahu samed. Allah samettir. Her şey her cihetiyle ona muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Ve onun hiçbir dengi yoktur.